Book 2 77 77 77เหตุผลบางประการสาม Bir şeyler sebep göstermek 3 Bir şeyler sebep göstermek 3 ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Turtayı niçin yemiyorsunuz? Turtayı niçin yemiyorsunuz? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Kilo vermem lazım. Kilo vermem lazım. ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum. Kilo vermek zorunda olduğum için onu yemiyorum. ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ Neden birayı içmiyorsunuz? Neden birayı içmiyorsunuz? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Daha araba kullanmam lazım. Daha araba kullanmam lazım. ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum. Daha araba kullanmak zorunda olduğum için içmiyorum. ทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ Neden kahveyi içmiyorsun? Neden kahveyi içmiyorsun? มันเย็นแล้วค่ะ soğumuş soğumuş ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ Onu içmiyorum çünkü soğumuş. Onu içmiyorum çünkü soğumuş. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Neden çayı içmiyorsun? Neden çayı içmiyorsun? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Şekerim yok. Şekerim yok. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Onu içmiyorum çünkü şekerim yok. Onu içmiyorum çünkü şekerim yok. ทำไมคุณไม่ทานซุป Neden çorbayı içmiyorsunuz? Neden çorbayı içmiyorsunuz? ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะ Onu ısmarlamadım. Onu ısmarlamadım. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım. İçmiyorum çünkü onu ısmarlamadım. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Eti niçin yemiyorsunuz? Eti niçin yemiyorsunuz? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ Ben vejeteryanım. Ben vejeteryanım. ดิฉันไม่ทานเนื้อ เพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ Onu yemiyorum çünkü ben vejeteryanım. Onu yemiyorum. Çünkü ben vejeteryanım.